الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إنقوى محصورة رموى ون الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسات التكن دسكو قباتا من يمغنى أكن أبن ديشا في أبو بوان دسكي كارا wa إيمان انسا وان muka faɗi abubuwa masu ɗan dama wanda muka ce aikata su yana sa imanin sai ya karu kamar abin da ya shafi a sanin sifofin Allah da sunayensa karanta sirar manzo sallallahu alaihi wa wasallama karanta sirar magabata ta dabburin alkur'ani da tuntuntuni akan ayoyinsa da ma'anoninsa da sauran abubuwa da muka faɗa to sannan akwai abubuwan da suke rage imani kamar yadda muka sani imani yana karuwa da karuwar da'a ga ubangiji kuma yana raguwa ta hanyar da'a ga shaidan saboda haka ya wajaba ga musulmi ya san abubuwan da suke kara za su kara masa imani kuma ya san abubuwan da za su rage masa imani sanin su zai sa ya guje musu da ya kokarin nisantar da kansa da gare su kamar yadda huzai ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tambayar sa game da alkhairi ni kuma na kasance ina tambaye shi game da sharri don gudun kada ya riske ni wani hadisi ne sahihi yana cikin bukari da muslim shi yasa mutum yana da kyau ya san menene sharri ya san menene abin da yake mai cutarwa domin ya guje masa ya nisantar da kansa daga gare shi kamar yadda mai fada yake fada yake cewa araftu sharra la sharri lakin li wa man lam ya'rif ash-sharra min al khayr yaqa to na san sharri ba dan in sharri ba sai dan in guje masa in kare kai na daga gare shi wanda duk bai san sharri ba bai san alkhairi ba to zai fada cikin sharrin saboda haka yana da kyau a sanar da mutane abubuwan da zai cutar da su domin su guje su domin su yi kokarin tsare kansu daga fadawa cikin su rashin sanin abubuwan da suke nakasa imani ko su sa ya ja da baya shi yake sa wasu ma suna fadawa cikin aikata su babban abin da mutum ya kamata ya fahimta cewa tun da imani yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a to ashe kenan zai ragu ta hanyar yin sassauci ko sakaci da abin da ke da'a ce ga Allah wato barin yin aikin da'a yin biyayya ga Allah yakan jawo imani ya ja da baya imani ya ta raguwa ya ta yin kasa kamar yadda yawaita da'a din yakan sa shi imanin ya ƙara yawaita ya ƙara hauhawa saboda haka iya gwargwadon yadda mutum zai bar da'a ta ubangiji gwargwadon yadda imaninsa zai ragu kuma gwargwadon girman da'a din gwargwadon girman abin da zai ragu idan ya bar da'a da take wajibi kaga babu shakka abin da zai ragu daga imaninsa shi ma ba karami bane sabanin wanda zai bar da'a da take mustahabbi ce ba wajibi ba ce to koda kuwa bai samu wato karuwar imani ta hanyar aikata wannan da'a ba to raguwar da zai yi bai kai na wanda zai bar da'ar da take wajibi ba Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul shamsi qad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wato wanda ya tsarkake zuciyarsa ko ya tsarkake ransa to ya rabauta kuma hakika wanda ya ainihin turbi ransa cikin laifuffuka da saban Allah ta wannan kuma ya taɓi, kaga wannan nasi ne da alkur'ani da yake nuna maka mahimmancin yi wa Allah ta'ala biyayya da kula da wannan biyayya din yana daga cikin abin da yake sa rai ya tsarkaka tsarkaka a mutumin duk da ya aikata aikin alkhairi ya aikata ayyukan da Allah ta'ala yake so ayyukan da'a ta wanda ya tsarkake zuciyarsa saboda haka ita zuciya ana tsarkake ta ne ta hanyar yi wa Allah da'a kamar yadda katada ibnu da'ama sadusi rahimahullahu ta'ala yake cewa man amila khairan zakkaha bi ta'atillah wanda duk ya aikata alkhairi to ya tsarkake zuciyarsa da da'a ga ubangiji saboda haka wanda zai yi da'a ga Allah shine ya gyara zuciyarsa idan zuciya ta gyaru kuma to imani kuma zai ta karuwa zai ta hawa zai ta habaka sabanin wanda ya turbide zuciyarsa ya binne ta da sabon Allah kamar yadda ya ce wa ba man da saha kuma hakika wanda ya turbide ta ya binne ta da sabon Allah wannan ya ya tabi saboda haka mutum zai halaka ta hanyar ya bar riwa Allah subhanahu wataala da'a ta hanyar ya bice hasken da'a daga zuciyarsa ta hanyar ya nisanci duk abin da ke da'a ne don haka duk abin da ke aiki ne wato na kwarai to ana bukatarsa sanda mutum duk ya bar aiki na kwarai to ya bar abin da yake zai taimake shi a wajen haɓaka imanin shi shi ya sa annabawa suka fi kowa wajen imani sannan masu bi musu su ne almajiransu musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi wa kowa fintin fintinkau saboda yawan ɗa'arsu sannan kuma waɗanda suka zo daga baya kuma suka zama suna sassauci da sakaci wajen yi wa Allah da'a su kuma suka zama sun samu ci baya abubuwa da dama suna jawo mutum raunin imaninsa daga ciki akwai jahilci to jahilci yana daga cikin abin da yake cutar da imanin mutum har ya sa imanin ya nakasa ya rika ja da baya ya rika tauyewa to jahilci abinda ake nufi da jahilci shine rashin sanin Allah ta'ala da haƙoƙinsa da sifofinsa da abubuwan da ya wajabta wa mutum da abubuwan da ya haramta masa rashin sanin waɗannan abubuwa yakan jawo mutum ya faɗa cikin abin da zai cuce shi domin mutumin da yake da hankali ko ce mutumin da yake da ilimi ya san abin da zai cuce shi to ana ganin hankalinsa ba zai bar shi ya jefa kansa cikin wannan abin da zai cutar da shi ba an kaga mutum ya dukkaki ya dumfari abin da zai cuce shi ga gadan ya auka masa to akwai wani abu na jahilci tattare da shi ko dai bai yadda cewa abin da zai cutar da shi ba ko kuma a ya rasa hankalinsa ne gaba ɗaya amma inda yana da hankali kuma ya san abu zai cuce shi to ba zai nufe shi ba kamar da kasancewa mutumin da ya san cewa wannan abu dafi ne idan mutum ya sha shi zai mutu to ba ta yadda za a yi yana sani ya ɗau wannan dafin ya sha ko da kuwa za a sanya dafin nan cikin abincin da ya fi kowanne daɗi to ba zai yadda daɗin abincin da ƙanshinsa ya ruɗe shi ya sha wannan dashi ba in kaga ya sha shi to akwai jahilci wato ya jahilci cewa wannan abin dafi ne kuma kisa zai yi ko kuma ya samu takwar hankali ta yadda wato zai yi abin da zai cuce shi ba tare da ya sani ba don haka mutumin duk da yake da jahilci to babu shakka yana da wani babban abu wanda zai jefa shi cikin abin da zai cuce shi bai sani ba don haka idan har zai fada cikin abin da zai cuce shi wanda shi ne saban Allah ta'ala da da barin bin umarninsa da bujirewa umarninsa to abu shakka wannan imaninsa zai rika ja da baya don haka da abin da za ka ga mutum ya yi na zalunci ko ta'addanci ko aikata aikin alfasha ko aikata abin da Allah ta'ala ya hana to babban babban dalili shine jahilci da rashin kyakkyawan ilimi wanda zai nusantar da shi ga wannan abu don haka Allah ta'ala ya nuna mana a gurare da dama cewa jahilci shine babban makiyin mutum dangane da abin da zai amfane shi babban eh, abin da yake jawo mutum ya fada cikin abin da zai cutar da shi Allah ta'ala yana cewa ta'allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun innakum qaumun tajhalun lokacin da annabi Musa alayhi salam ya kubutar da banu Isra'ila daga fir'auna ainihin ya halaka fir'auna sai suka zo suka wuce ta gaban wasu mutane da suke bauta ma wani abu wasu gumaka ba Allah ba saboda jahilcin su sai suka rika cewa annabi Musa mu ma ka samo mana wani abun bauta kamar yanda waɗannan mutane suke da nasu abun bauta sai annabi Musa alayhi salam kun innakum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne da kuke cike da jahilci kaga anan Allah ta'ala ya nuna mana cewa jahilcin su shi ya ja har suke neman a sabo musu wani abin da za su bauta ba Allah ba bayan gashi Allah ta'ala kuma shi ya tsirar da su daga abin da yake matsala ce gare su shine fir'auna hakanan Allah ta'ala yana cewa walutan itqala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun annabi lut lokacin da yake cewa mutanansa yanzu za ku rika aikata alfasha alhalin kuna gani a innakum latatuna rijala shahwatan yanzu za ku rika biyan sha'awar ku a wajen maza ba mata ba sai ce bal antum qaumun tajhalun ko dai mutane ne dake cike da jahilci kaga annabi lut alaihi salam ya nuna cewa jahilcin su shi ya ja su ga su rika aikata wato su rika zai kewa mazaje maimakon matayen su na aure a wani gurin Allah ta'ala yana cewa kul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah za ku rika umarta ta umbauta wa ya ku jahilai wato saboda jahilcin su suna iya cewa ma ya bauta ma wani ba Allah ba haka nan Allah ta'ala na cewa annabi matar annabi sallallahu alaihi da sauran matan mu'minai wa qarna fi buyutikunna wa wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula ku zauna a dajin ku kada ku rika fita cikin ado kamar irin yadda mutanen jahiliya suke wato mutanen da suka tashi a lokacin da babu ilimi babu musulunci su wannan suna yana nuna cewa abubuwan da yake jawo mutane su fada cikin shirka da kafirci da fajirci da sabon Allah babban abin da yake haddasa wannan shine jahilci rashin sanin Allah da sunayensa da sufinsa da rashin sanin sakamakon da ya tanada wa waɗanda suka yi kyakkyawan aiki da kuma irin hukuma da ya tanada ga waɗanda suka muna na aikin su shi yasa Allah ta'ala da yake cewa inna mattawatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihi wa kana Allahu hakima da Allah yake cewa kadai tuba ga eh, Allah wato yafiyar da Allah yake yana yin ta ne ga waɗanda suke aikata mummunan aiki cikin jahilci sannan su tuba nan take to waɗannan su ne Allah ta'ala yake yafe musu kuma Allah ta'ala ya kasance aliman mai cikakken sani ne kuma gwani mai hikima a wani wuri yana cewa kataba rabbukum ala nafsir rahma annahu من عمل منكم سوءا bi ثم تاب من بعده ba'dihi wa غفور رحيم annahu ghafurur rahim ubangiji ya wajabta wa kansa rahama cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki bi jahala da jahilci sannan ya tuba daga baya ya kyautata aikinsa to lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai da ire-iren waɗannan ayoyi da suke nuna cewa mutumin duk da zai yi saban Allah yana yin shi ne a lokacin da yake cikin jahilci inda a ce yana tuni yana halarto girman Allah yana halarto hukumar ubangiji ga wanda ya irin wannan laifi to zai yi kokarin ya kauce wa aikata wannan laifi shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kakabdin su suke cewa ba a taba saba wa Allah ba sai cikin jahilci wato dukkan wani wanda kaga ya saba Allah cikin jahilci yayi sabon ko dai yana sane ko ba ya sani wato ko da gangan ko ba da gangan ba amma inda a ce yana halarto girman Allah a zuciyarsa yana ganin irin ukubar da Allah ta'ala ya tara dama wanda ya irin wannan sabon Allah kamar yanda yake ganin abin da yake gani da idansa a gabansa to babu shakka zai yi kokarin ya ga bai jefa kansa cikin wannan ukuba ba to sai da shedan ya rufe masa zuciyarsa ya rufe masa idansa ya rufe masa basirarsa aya ganin komai sai sha'awar sha'awar sha'awar zuciyarsa to a lokacin ne sai ya auka cikin abin da yake saban Allah ne don haka babban sababi wanda yake jawo wa mutum na kasa a cikin imaninsa da ci baya shine jahilci da rashin sanin Allah da rashin sanin sifofinsa da rashin sanin girmansa da kuma rashin sanin irin ukubar da Allah ta'ala ya tana dama wanda ya laifi ya saba masa Allah ta'ala ka ba mu dacewa amin sun amin maran tambaya ta farko tana cewa a yi min bayani kan wannan aya da yake cewa inna Allah la hayi an ba matsalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa alamu annahu al-haqqu min fa amma alladhina kafaru fa na ma za radin allahu bi hadha matsala. har izuwa a ƙarshe Wani aya tana cikin ayoyin suratul baqara suratul baqara kuma madaniya ce wato ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina ayat tana cewa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma fawqaha Allah baya jin nauyi baya kunyar kowa yayi misali da abin da yake yayi ko ya buga kowane irin misali misali ne da sauro ko abin da ma bai kai sauro ba ko yafi sauro fa amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu al min rabbi waɗanda suka yi imani sai su san cewa wannan magana ce daga Allah gaskiya ne gaskiya ne wannan abu kuma magana ce daga Allah wa amma kafaru fa na ma za arada Allahu bi hadha masala amma waɗanda suka kafirta sai su luka cewa wani irin misali Allah yake nufi da wannan yudillu bihi kasiran Allah ce yana batar da mutane da yawa da irin wannan misali wa yahdi bihi kasiran yana shiryar da mutane da yawa da wannan misali wa ma yudillu bihi illa amma ba wasu yake batarwa da shi ba sai mutanen da suke fasikai wannan aya tana gaya mana irin abin da munafukai ko yahudawa game da wasu ruwayo suke nunawa suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ta'ala ya saukar da wani misali a cikin alkur'ani wato ubangiji ta'ala ya buga misalai da dama a cikin alkur'ani kamar inda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'f at-talib wal matlub Allah ta'ala yake cewa ya ku mutane an buga wani misali an bayar da wani misali don haka saurare shi lalle waɗanda kuke bautawa ba Allah ba ba za su iya halittar kuda ba kuma da a ce kuda zai ɗauke musu ya ya dauke wani abu nasu ba za su iya kwato wannan abun ba wato irin gumakan da kuke sassakawa kuna bauta musu da itatuwan da kuke bautawa ba za su iya halittar koda kusan kucin kuda ba da kuda zai zo ya ɗauki wani abincin da kuke ajiyewa gaban su ko wani abu da kuke cewa nasu ne da kuda zai zo ya ɗauki wannan ba za su iya ainihin kwato wannan abun ba Allah ce da ufa talibu wal matlub da shi wanda yake neman buyan bukata a gurin da su da ake neman buyan bukata a gurin su dukkan sun yi rauni kwarai da gaske wato sun zama ba waɗanda suke da ikon ko katabus su aikata wani abu ba to kaga wannan misali ne Allah ta'ala ya bayar da kuda a cikin alkur'ani akwai wani gurin da Allah ta'ala ya ya bayar da misali da da ainihin gizo-gizo da yake cewa wa masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kama sali ankabut ittakhadha baita wa inna awhana albuyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun wato Allah ta'ala yake cewa misalin waɗanda suka riki wani abin bauta ba Allah ba Allah ta'ala ya ce misalin su kamar misalin tautau ne ko gizo-gizo wanda ya yi gida gashi nan yana ganin ya yi gida amma ba wani gidan kirki ba da kasa hannu sai ka ya goshi ba da wani karfi ce musu inna awhana albuyut da baitul ankabut mafi raunin gida shine gidan da tautau ko ko gizo gizo yake yi da a ce sun sani kaga anan Allah ta'ala ya bada misali da da gizo-gizo to irin waɗannan misalai da Allah ta'ala yake bayarwa shine sai kafirai da munafiki suke ta wata irin magana ce wannan Allah yana magana kuma yana magana koda yana maganar eh, yana maganar abinan gizo-gizo suna izgili da wannan to shine Allah ta'ala yake musu martani cewa Allah ta'ala baya jin ɗarɗar na kowa ba tsoron kowa ya ga ya yi misali kowane irin misali ne an yi riba masalan ma ya ba da kowane irin misali ne ba uzatan fa ma fauka ya yi misali da ainihin sauro ko abin da yake ya fi sauro girma ko bai kai sauro ba wato wanda yake mafi kankanta daga sauro wato zai iya misali da wani abin da kuke ganin shi babba ne zai iya misali da wani abin da kuke ganin shi ba bai taka kara ya karya ba Allah in ya ga dama duk zai iya wannan illa iyaka mu'minai su za su san cewa wannan daga Allah ne amma waɗanda suke kafirai za su rika cewa mai Allah yake nufi da wannan to Allah ta'ala yayi wannan domin waɗanda suke mu'minai su ƙara shiriya waɗanda kuma suke kafirai su ƙara bacewa ko waɗanda zuciyarsu take cike da da ainihin cuta da najasa su kara ainihin dalmiya cikin cikin batinsu to wannan shine abinda wannan aya take karantarwa a takeici na'am sai tambayar da ta fito daga Hawwa Ibrahim tace ce malam dan Allah a yi min karin bayani game da suratul asr to suratul asr sura ce da take mafi wato tana da kankan to gajartar ayoyi ayoyinta gaba ɗaya uku ne wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr amma kuma tana cike da ma'anoni masu yawa kwarai da gaske masu girma masu fadi ta kunshi tsari na rayuwa gaba ɗaya na rayuwar mutum da a ce dan adam zai bi wannan tsarin da ta da ta zo da shi to babu shakka da ya rabauta ya fita daga cikin asarar duniya da ta lahira Allah ta'ala ya bude surar da rantsuwa ya rantsuwa da lokaci wato ya rantsuwa ko da zamani zamanin nan ko kowane zamani ko kuma zamanin da Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ko kuma zamanin wannan al'umma ta musulunci duk malamai sun fassara kalmar al'asr da wannan ko kuma ya rantsuwa da lokacin la'asar domin shi ma wani lokaci ne mai daraja mai kima kamar yadda nassoshi daban-daban suka nuna haka cewa lokacin la'asar lokaci ne mai daraja lokaci ne wanda yake da kima kwarai da gaske to Allah ta'ala dai yi rantsuwa da abin da yake lokaci ne sannan sai ya ce dan adam yana cikin asara sai ya yace illal ladzina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai wata waso bil kuma suka yi wasiya suka yi wa junansu wasiya da gaskiya sannan kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri to wannan sura za mu gani ubangiji ta'ala ya yi ishara zuwa ga mahimmancin lokaci cewa lokaci wani abu ne mai mahimmanci a rayuwar dan adam a rayuwar bil adama domin dukkan kujuba kujuba da yake yi yana yin ta ne a cikin da'irar lokaci duk wani abin da za ka yi mai amfani ne ko mara amfani wanda zai zai ɗaukaka ka ne ko da zai kaskanta ka za ka yi shi ne a cikin lokaci za haka lokaci kusan shi ne za ka iya cewa kwantena ce da ta kunshi dukkan ayyukan mutane duk aikin mutane baya fita daga cikin lokaci wannan kira ne zuwa ga mutane da su ɗauki lokaci wani abu mai daraja su kiyaye lokacinsu su ribaci lokacinsu ta yadda idan ya riga ya wuce shi kenan kuma amfani da kalmar al'asar shi kansa akwai wata babbar hikima a ciki kamar ishara ce zuwa ga cewa a duk sanda aka ce la'asar ta yi to fa ta kusa faduwa kamar cewa dan adam a yanzu dab yake da wato lokacin rayuwarsa a doron kasa ta kare to kamar a ce yamma ta yi kaga rana ta kusa faduwa to haka rayuwar dan adam take bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wani lokaci wanda rayuwar duniyar gaba ɗaya ta zo ƙarshe domin annabi sallallahu alaihi wasallama alama aiko shi alama ce ta kusantowar alkiyama yana cewa isto ana ta ka ne an aiko ni da ni da alkiyama kamar yadda yan yatsun nan suke wato yatsar da take manuniya da ta tsakiya ta zarar da take tsakanin su ba ta tazara ce ta zuwa gani to dan adam ya samu kanshi a cikin wannan yanayi bayan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sani alkiyama ta kusa saboda haka sai ya yi shirin ta sai ya yi mata tanadi shi yasa ubangiji ta'ala ya amfani da kalmar al'asr fi innal insana lafi khusr kuma duk dan adam cikin asara yake kowanne dan adam ya shiga cikin wannan wannan magana wato duk dan adam ya shiga ya zama cikin asara yake sai Allah ya to gaciya ce akwai waɗanda su wannan asara ba za ta shafe su ba wato ba za su yi asara ba za su ribaci lokacinsu za su ribaci su za su ribaci kasantuwarsu a doron ƙasa zai na amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware Allah ta'ala ya sifanta su da waɗanda su kofi guda hudu in ka ga dama ka dunkule su zama uku imani da aiki na kware wanda sifa ce guda ɗaya imani ba zai yiwu ba sai an samu ayyuka na kware kuma duk sanda aka samu ayyuka na kware to zaka samu akwai imani saboda ka sai wanda ya sifantu da wannan sifa ta imani da aiki na kware sannan yayi wasiya wa tawasaw bil haqqi sannan suka yi wa junan su wasiya da gaskiya wato bayan mutum ya gyara kansa kuma yayi kokarin ya ga ya gyara wani ta hanyar kira zuwa ga Allah ta hanyar nasiha ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ta hanyar mutumin da bai yi daidai ba a ce masa bai yi daidai ba wanda ya daidai kuma a karfafe shi a karfafa masa gwiwa a ce ya ci gaba sannan wata waso bil haqqi wata waso bis sabri sannan kuma suka yi wa juna wasiki da hakuri wato suka yi wa juna wasiya da hakuri saboda dukkan mutumin da zai zama na kirki kuma zai yi kokarin ya gyara mutane to babu shakka zai gamu da kalubale iri-iri kalubale iri-iri na ciki da na waje zai samu masu tsangwama shi masu nuna shi masu kiran shi suna masa yan miliya da sauran abubuwa da yawa da zai gani wanda dole sai ya yi haƙuri idan ba haka wato zai koma da baya zai watsar da abin da yake yi ya haƙura to shi yasa Allah ce suka yi juna wasici da haƙuri kaga wannan sura babu shakka ta ƙunshi dukkan tsari na rayuwa gaba daya shi yasa imamu shafi yake cewa ita wannan sura da a ce Allah ta'ala ma bai saukar da wani abu alkur'ani ba sai wannan sura to da ta ishi dan adam ya san yadda zai rayu kyakkyawar rayuwa a duniya ya koma ga Allah kuma ya ci ribar rayuwar da ya a nan duniya Allah ta'ala ya masa kikkiawan sakamako a lahira na'am zama sauraro ana sauraron shirin fatoyi rahman ne tare da shehu malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sadu Umar Rijiyar Lemu kafin mu ci gaba kwamitin sautul haq na sanar da 'yan uwa musulmi cewa a wannan sati an koma karatuttukan tafsiri da littafin tajridus sarai wanda shehu malamin namu dr muhammad sani umar rijiyar lemo ke gabatarwa a masallacin usman bin affan da ke gadon kaya a ranakun juma'a da asabar bayan magarba zuwa isha'i da fatan allah ya ba da ikon zuwa amu maran tambaya ta gaba tana cewa hadisin na na Aisha wanda wata mata ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da tsarkinta na al'ada ya kuma umarce ta ta yi tsarki da muski shin malam mutum zai iya tsarki da kowane irin turare eh daman abinda hadisin yake nunawa shine ishara zuwa ga ta sa wani abin da zai cire mata hamami wanda zai daga tashi daga cikinta a dalilin wannan fitar jinin al'ada din so an ambaci miski domin shi ne mafi kyan turare da suke amfani da shi amma idan mutum bai samu ba to ba za a ce ba zai amfani da wani ba kowane turare ma wanda zai biya masa irin wannan bukata zai iya amfani da shi saboda ka ba wai shi almiski din ko turaren almiski din ba ne a an dai gaya mata ne wani abu wanda yawanci mata su kan yi amfani da shi a lokacin don haka idan ya samu in bai samu ba ma yi ya amfani da kowane irin turare na'am sai tambayar da take cewa malam mace ce sai jini ya ɗauke mata a kwana ashirin bayan ta yi kwana hamsin sai ya dawo shin malam jinin al'ada ne wannan ko kuwa na haihuwa to kamar yadda muka sha faɗa hadisi mafi inganci wanda aka rawaito dangane da jinin al'adar mata hadisin umar salama yana nuna cewa mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawan abin da suke zama wato suke daɗewa suna yi na jinin biki shine kwana arba'in suna in ya wuce kwana arba'in to ya zama ba jinin biki ba bisa zance mafi inganci akwai zancen da yake cikin maganganun malamai wanda yake cewa har kwana 60 amma dai zancen da nasi karara ya fito ya goya wa baya shine cewa a mafi tsawon lokacin jinin biki shine kwana arba'in don haka idan ta wuce kwana arba'in. to sai dai ko jinin al'ada jinin al'ada zai iya dawo mata in kuma ba jinin al'ada ba ne wato ta gan shi da wata sifa da wata kama wacce ba ta jinin al'ada ba to ya zama jinin larura ne sai ta gaggauta ganin likita domin a samu maganin wannan amma ba haka ba to zai iya zama al'ada ce ta dawo wannan ba wani abu ba ne hmm. sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan ayar da ke cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratu ali imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim wato lan tanalul birra ba za ku samu shiga aljanna ba ko ba za ku samu abinda kuke bukata a gurin Allah na alkhairatai ba hatta tun komin mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma fi komin shay'in duk abin da za ku ciyar fa inna Allaha bihi alim to Allah na sana da shi wannan ayar tana nuna mana cewa mutumin duk da zai dauki wani abu ya bayar sadaka ko ya bayar fi sabilillah to ya kamata ya bayar da abin da yake so ba abin da shi ma ya gaji da shi ba ba abin da shi ma ta kai yake ba wato yana yana kokarin ya ga yadda zai yadda zai kubuta daga wannan abin ya dame shi to wannan ba ciyarwa ba ce fi sabilillahi sadaka fi sabilillahi shine ka bada abu kana so Allah ta'ala yana cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha tunfiquna minhu wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga daɗaɗɗen abubuwan da muka azurta ku da shi daga daɗaɗɗen abubuwan da kuka nemo wato kyawawa daɗaɗa abubuwan da kuke so wanda kuka je kuka nemo wa kanku da abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa wala, wala ta taimamul khabisa tun shi ƙona minhu kada ku nufi wani abu wanda yake ba mai kyau ba wani abu wanda yake ba mai daɗi ba ku ce shi za ku bayar shi za ku yi sadaka da shi walastun bi akhizihi ko da za a ba ku irin wannan ba za ku taɓa yadda ku karɓa ba illa an taku mai zofi sai dai idan za ku rinsa ido kawai ku karɓa don ji kuna jin kunya amma haka kawai ba za ku yadda ku karɓi wannan ba to kuma in kun tashi bayarwa ku bayar da wanda kuke so shi yasa a cikin sifofin mutanen da a cikin sifofin aikin alkhairi da Allah ta'ala ya faɗa sai ce wa atal mala ala hubbihi mutum ya bayar da dukiya akan yana so wato yana so yana so amma ya dauka ya bayar to wannan shine ita ce ikanin sadaka ita ce ikanin kyauta ko ciyarwa wanda Allah ta'ala yake bukata shi yasa a wani guri Allah ta'ala yake cewa yusimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wato suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da suna so to haka ka dauki abin da kake so ka bayar wannan shine sadaka shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin sadaka yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahih ta'mal al-ghina wa takhsha al-faqr an tasaddaqa wa anta sahihun shahih wato ka bada abin ka sadaka alhalin kana cike da lafiyar ka wato ba cikin rashin lafiya ba kana ganin ka zo mutuwa ka ce ki kuɗi kaza a gina kaza ko a yi sadaka da shi ko ai kaza bayan ka mutuwa ta zo maka kana cikin koshin lafiyar ka sannan kuma wa an shahi kana matsanancin buƙatar kuɗin ko son kuɗin ko mamakon kuɗin amma ka cire abin daga zuciyarka ka ɗauka ka bayar ta amalul gina kana so ka tara kuɗi wa takshal fadar kana tsoron talauci a daidai wannan lokacin da kake cikin irin wannan yanayi ka ɗau dukiyar ka ka bayar to wannan shine shi ne ake nufi da sadaka ta haƙiƙa ba sai ka bari lokacin mutuwa ta zo maka ba sannan karka cewa a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza tare da cewa wannan dukiyar karshe daman za ta zama ta wani dinci tunda za ta koma ga hannun magada kai dai ba ita za ka tafi lahira ba shi yasa wannan aya tana kiran masu abin hannunsu da su bayar da abin hannunsu yayin da suke son abin suke sha'awar abin ba su bayar da abin da su ma sun gaji da shi ba su ma suna neman yadda za su yi su kubuta da shi ya zama musu shara to wannan ba irin wannan sadakar Allah yake bukata ba shi yasa ce lan tanalul birra hatta tushqu mimma tuhibbun sai tambayar da take cewa malam ayi mun bayani game da innamal a'malu binniyat to wani hadisi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito daga umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa wato dukkan wani aiki ba zai yiwu ba sai da niyya kuma duk mutum yana samun sakamako gwargwadon niyyarsa ne wato sakamakonsa yana kasancewa gwargwadon niyyarsa a wannan hadisi kusan babu wani babi daga cikin babubukan fiqh ibada face ya shiga ciki babu ma wani aiki da mutum zai yi alhalin yana da hankalinsa yana cikin zaɓinsa ba tilasta shi aka yi ba ba bacci yake ba babu aikin da mutum ma zai yi ba tare da niyya ba sai dai niyyar nan ko ta zama mai kyau ce ko ta zama mara kyau idan ta zama mai kyau ce to wannan niyyar ita za ta cece shi a gurin Allah kuma aikin ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah idan ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam in ya zama niyyarsa ba ta da kyau yayi ne ko dan wani abu na duniya ko dan yayin riya ko dan a ce ya iya ko kaza ko kaza ba dan Allah ba to ko da aikin ya zama mai kyau ne to wannan niyyar tashi mara kyau ta bata aikin nashi shi yasa niyya tana da muhimmanci kwarai a aikin mutum idan mutum ya yi kyakkyawan niyya ya aikata aiki kyakkyawa wanda Allah ta'ala ya yi umarni da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to zai samu ladan sa cikakke a gurin Allah wanda yayi niyyar kyakkyawan niyya sai ya kuskure bai kuma dace ba wajen aikin nashi wato yayi abin ba daidai ba amma da kyakkyawan niyya ya so yayi wato kyakkyawan niyya tana tattare da shi a lokacin amma kuma bai dace da yadda ake so ai abin ba to Allah ta'ala zai bashi ladan sa kuma ya gafarta masa zunubinsa wanda kuma yayi kyakkyawan niyya wato wanda yayi mummunan niyya sannan yayi aiki da yake kyakkyawa amma aikin ba ne tashi mummuna war yayi niyya yayi niyyar riya ya yi sallah ko yi niyyar riya ya azumi ko yi niyyar riya ya yi hajji kaga niyyar ba ta da kyau amma aikin da aka ce ayi aikin da yayi aiki ne da aka ce ayi to wannan niyyar sa ba ta masa aikin sa ko kuma ya yi niyya wacce take mummuna kuma aikin ma mummuna babu shakka wannan yayi hasara ya tabe ɗari bisa ɗari. saboda haka ita niyya tana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mutum ba niyya iri biyu ce akwai niyyar da ake nufi da ita a ake nufin islasi da ita an ce niyya ana nufin islasi wato kai dan Allah ba dan wani ba akwai kuma niyya wace ita ce ka san ibadar da kake yi yayin da ka zo sallah azhar kasancewa azhar zaka yi ba la'asar ba ko ka zo sallar isha'i ka san isha'i ce take ba asuba ba to wannan ita kuma niyya ce wacce ita ce malaman fiko suke magana a akan ta shine tamyizul ibadati ba an ba amma niyyar da take ikhlasi kuma ta kuma wannan wani abu ne kari akan waccan shi shine kai abu dan Allah ba dan wani abu ba ba dan wani abu da za ka samu na duniya ba da haka hadisi ne babba mai mahimmanci kwarai da malamai suka yi ta sharhi a kansa suka yi ta bayani a kansa bayani wanda yake mai fadi don haka sai dai mu dan takaita yadda mutum zai fahimci abin da ake nufi amma bayani akan wannan hadisi bayani ne wanda yana da tsawo saboda babu wani babi daga cikin babubbukan ibada face sai ka ji maganar niyya ta fito sai tambayar ali ahmad sagagi ya ce malam a mun min bai karin bayani akan wannan aya إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أنا آية daga cikin ayoyin suratul bakara wadda Allah ta'ala yake cewa a cikin ta innal ladina innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitabi wa bihi أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wato ubangiji ta'ala yake cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wadanda suke koye abinda Allah ta'ala ya saukar na littafi Allah ta'ala yana magana akan wadanda Allah ta'ala ya ba su ilimin littafi kamar yahudu da Allah ta'ala ya basu ilimin at-taura amma har kullum suke kokarin su boye abin da yake cikin attaura na gaskiya musamman ma abin da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne zai bayyana kuma ga sunan shi sunan shi Muhammad Allah ta'ala zai aiko shi a ƙarshen zamani zai fito daga cikin ƙabilar Larabawa zai yi kira zuwa ga tauhidi al-taura ta zo da waɗannan bayanai to amma su har kullun suna kokarin su ga sun boye wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce ah, ah, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun lalle wani bangare daga cikin su suna boye gaskiya alhalin sun sani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka san ƴaƴan cikin su amma wani bangare daga cikin su yana boye gaskiya alhalin suna sani saboda haka Allah ta'ala yana faɗar irin azaba da narko da ya tanadar wa irin waɗannan mutane da su da dukkan wani waɗanda dukkan wani wanda yake da aiki irin nasu wato wanda zai karanta abu na gaskiya a cikin littafin Allah amma ya kokarin jannewa ya kokarin boyewa ya kiyarda mutane su sani Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab waɗannan lalle waɗanda suke boye abinda Allah ya saukar na littafi wato irin hukunce-hukuncen da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafinsa suke kokarin su ga sun boye kada mutane su sani a innal ladina yaktumuna anzalallahu min kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila suke kokarin su canza shi da wani dan kuɗi kaɗan wato a basu wani abu na rashawa na cin hanci dan su boye ko su canza abin da Allah ta'ala ya faɗa na gaskiya a cikin littafinsa kamar kamar malaman da za a bawa kuɗi su faɗi hukunce-hukuncen ƙarya ko su canza hukunce-hukuncen Allah wato ko alƙalin da za a ba shi rashawa ya yi hukunci saɓanin yadda Allah ta'ala ya ce a yi saɓanin abin da yake adalci ne saboda ya karɓi kuɗi to kaga abin da zai karɓa komai yawansa a gurin Allah ɗan ɗan abu ne kankani a gurin Allah tunda dai ƙarshensa dai komin yawansa nan zai mutu ya bashi kuma zai je ya gamu da sakamako da ukuba wacce take ta har abada ko ukuba da tafi girma daga abinda aka bashi saboda ka ita duniya in ita gaba ɗaya aka bawa mutum a matsayin rashawa ko cin hanci to a gurin Allah kaɗan ne bata taka kara ta karya ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin ta duniya ta dilun da Allah ya ba'uda ma saqal kafir min sharbata ma da a ce duniya a gurin Allah tana daidai wato ta yi daidai da da fiffiken sauro to da bai yadda da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba wato da a ce tana da darajar fiffiki ba zai samu makwarwa ta ɗaya ta ruwa ya sha ba to saboda ba ta da wannan daraja sai a bashi ma fiye da yadda aka ba mu wani mummini to Allah ta'ala ya ce to duk abin da suke karba dan kadan dan kuɗi ne kaɗan a nan duniya wala yukallimuhum Allahu mai kiyama kuma Allah ta'ala ba zai yi musu magana ranar gobe kiyama ba anan ba ana nufin Allah ta'ala ba zai musu magana kwata-kwata ba a'a za a yi musu tambayoyi fa rabbika lanas'alannahum ajima'in amma ya ya'malun Allah ce tabbas sai ya tambaye su game da abin da suke aikatawa don haka akwai maganar zargi akwai maganar wato tuhuma wanda Allah ta'ala zai musu da hisabi da zai musu mai tsanani wala nas'alanna zina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin nace sai mun tambayi waɗanda duk muka aiko wa manzanni su ma manzannin sai mun musu tambayoyi don haka akwai magana ta tambaya ta zargi da Allah ta'ala zai ma waɗannan tambayar da ba za musu ba ko magana da ba za musu ba ita ce magana ta karramawa magana ta girmamawa wannan ba za su same ta ba shine fa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim ba zai tsarkake su ba ta hanyar ya musu afuwa da yafe musu laifukan da suka yi wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi ashe kaga wannan aya ba karamin wato jan kunne bane da tsoratarwa da firgitarwa ga dukkan waɗanda suke karanta abinda Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani ko kuma suke karanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani na sunnarsa dangane da gaskiya kuma suke ɓoyewa ba sa son a sani kuma ba sa son a sanar to babu shakka za su shiga ƙarƙashin wannan narko da Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya Allah ke shi mu sai tambayar da take cewa wadda ta fito daga Najib Abubakar Tumfafi ce malam menene hukuncin maganar da ma wasu ke cewa wai shari'a sabanin hankali to wannan magana ba daidai bace shari'a wato alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa zuwa da abin da ya saba wa hankali sai dai abin da zai dimauta hankali akwai bambanci tsakanin hankalinka ya wuce da kuma ya saba wa hankalin in aka ce ya saba wa hankali ma'ana abin da yazo abin da yazo a cikin shari'a to kwata kwata hankali ba zai fahimce shi ba wannan shine ake nufi ya sabawa to kuma babu irin wannan alkur'ani babu irin wannan a sunna babu irin wannan a shari'a amma abin da zai dimauta ka shine ka kasa ganewa a lokacin da aka da aka karanta amma idan aka yi maka bayani aka yi maka wato shimfiɗa filla filla to zaka fahimci inda abin ya sa gaba wannan shine abin da alkur'ani yake zuwa da shi zai zo da abin da da farko kanka zai daure ya haka a ce mutum in aka in aka yanke masa hannu a biya shi diya cikakkiya amma in ya saci rubu dinar abinda yake rubu'in dinari ne kuma a yanke hannun wato can ya sa an yanke masa hannu wato an yi ganganci aka wani ya ganganci cikin cikin fushi ya yanke ma wani hannunsa to za a ba shi raƙuma ɗari sai aka ce to kuma ya saci wani abin da bai wuce watakila rago ba ko ta kuya wuce rubu dinari ba kuma an yanke hannun to hannun nan ya aka yi dacen ya yi daraja nan kuma ya zan bai da daraja to tikila hankalin mutum ya ya ainihin ruda shi anan to amma in ya tsaya yi tunanin cewa lokacin da aka ce a bada raƙumi 100 a a kansa wato an yi haka ne saboda darajarsa a lokacin yana da daraja domin bai zalunci kowa ba bai cuci kowa ba bai taba haƙƙin kowa ba saboda haka sai ya zama yana da kima a yayin da ya zama yana ɗauke-ɗauke yana sata yana taɓa kayan mutane yana zalinci yana cuta sai duk darajarsa ta su ta zube darajarsa ta karye shi ne sai dawo ba shi da kima ko rubu dinar ma za ka ya taɓa za a iya yanke shi to kaga kai tunani sai ka gane cewa e akwai hikima anan sannan aka yanke wannan hannu guda ɗaya to mutane da yawa za su samu kuuta dukiyar jukiyoyin jama'a da yawa za su kuuta wato a nan yanke hannun an yi shi ne saboda a samu al'umma dukiyarta ta samu ta zauna lafiya al'umma ita ma ta zauna lafiya ashe kaga anan saboda kare mutuncin al'umma da dukiyar al'umma ne aka yadda a sarayar da hannun da haka mukabilinta shi ne zaman lafiyar al'umma da zaman dukiyar su lafiya lau ba tare da an taba musu ba kana kaga ashe wannan shi yasa a can hannun ya yi daraja nan kuma yake yin daraja amma a ce shari'a ta saba wa hankali wannan ya saba wa abinda Allah ta'ala ya yi ta nuna mana a cikin alkur'ani cewa duk ƙayoyin da ya saukar da irin hukunce-hukuncen da ya saukar ubangiji ta'ala yana yana yana jingina wato yana kiran masu hankali cewa su hankalta li'ulil albab la'allakum ta'qilun li'ulil nuha ga masu hankali ko kwa hankalta la'allakum tatafakkarun afala yatafakkarun أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أنزلنا عليك, عليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين don haka alkur'ani ya zo da irin waɗannan bayanai waɗanda suke nuna cewa abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani ya sauka shi ne da hikima domin mutane su yi tadabburi su yi tintintini cewa tilkal amsalu diribu halin nas wa ma ha illa al to waɗannan misalai ne muke bayarwa a cikin alkur'ani babu mai hankaltar su sai masu ilimi dan wuta a cikin wuta za su rika nadama suna cewa لو كنا نسمع او نعقل ma kunna في اصحاب السيف وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما ma kunna اصحاب السيف cewa da a ce muna da hankali ko mun hankalta mun saurara ko mun hankalta da ba za mu zama yan wuta ba haka alkur'ani ta nuna cewa hankali shine kusan abinda aiki da shi zai sa mutum ya fahimci abinda alkur'ani ya zo da shi da abinda sunna ta zo da shi to da a ce abinda alkur'ani ya zo da shi zai saba wa hankali sai ya zama kuma babu hikima a yi maganar cewa mutum ya yi tunani da kwakwalwarsa ko ya hankalta da tunaninsa ko ya yi tunani akan abinda Allah ya sauka zai zama babu wani babu wata wani hikimar faɗar haka domin ana gaya wa mutum haka sai ce to ai ai abinda ake faɗa ya saba wa hankali saboda haka alkur'ani baya baya saba wa hankali sai dai ya zo da abin da zai dima wata hankali haka wannan magana da ake yi ba daidai ake yin ta ba na'am sai tambayar abba ahmad ya ce malam menene li'ani to li'ani mun sha bagana sa aka nan li'ani shine lokacin da mace za ta zo da da wato ta haihu mijinta ya ce bai yadda da wannan dan cewa ɗansa ba ne kuma babu wasu shaidu da suke tabbatar da cewa an same ta da laifin zina tana ɗakinsa a matsayin matarsa ta aure ta haihu sai ji shi bai da wannan ɗansa ba ne to da aka samu wannan sai a yi li'ani shi ne a je gaban alkali alkali ya nemi ita ta yi rantsuwa shi ya rantsuwa ita ta yi rantsuwa cewa shi rantsuwa cewa wannan abin da ta zo da shi ba ɗansa ba ne cewa shi gaskiya yake faɗa wannan abin da ta zo da shi ba ɗan ya rantsuwa guda hudu ta ta cikonta hudu ya cike cewa Allah ya tsine masa idan har cewa ita gaskiya take take kai cewa ɗansa ne sannan ita ma ta yi rantsuwa hudu ka sai da Allah cewa wannan dan nasa ne sau ɗaya sau biyu sau hudu a tabiyar ta ce Allah ya yi fushi da ita idan har wato yake faɗa abin da yake cewa wato yake tuhumarta da shi to idan aka yi wannan shi kenan sai alkali ya raba auren kuma rabuwa ta har abada babu babu kome rabuwa ta li'ani ne rabuwa ta har abada kamar da sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib la sabila laka ilaiha Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib sai ba ka da hanyar kuma da zaka sake dawo da ita amma Allah ya san cewa ɗayan ku ɗaya ƙarya yake ko dai ita ko kai tunda ba zai yi ba duka shi ya ce ta yi zina ita ce ba ta yi ba kuma dai ya zama gaskiya suka faɗa dole ɗaya ƙarya faɗa to amma tun da sun yi wannan rantsuwar kamar yadda aka bukata su yi kowa ya yi to shi kenan sun rabu kuma har abada babu maganar a sasanta nan gaba ta koma sannan kuma wannan dan ba za a jingina masa ba wato ba za a ce ɗansa ba ne tun da ya kore wa kansa wannan ɗan ya ce ba ɗansa ba ne to za a jingina masa ba sannan kuma zai ci ba zai ci gadansa ba to wannan shi ne ake cewa la'ani a takaice na'am sai tambayar da ta fito daga ya'u ya ce malam tsakanin haɗa kafafuwa da kafaɗu a cikin sallah wajen daidaita sahu a sallar jam'i wanne ne daidai domin jama'a suna ɗaukar ra'ayin cewa a wajen haɗa sahu maimakon bin son zuciyarsu to abinda ake nufi da haɗa sahu shine da kafaɗa da kafaɗa zama sun yi saiti wato kada wani kafaɗarsa ta yi ciki wani ta yi waje ko wani ya juya kafadarsa kamar yadda za ka ga wasu sun yi an shiga saho an matse juna wani ya kaga ya bankara kusan ma kamar yau kaucewa alkibla to wannan ba shi da ake nufi abin na haɗa kafaɗa ba haɗa kafaɗa shi ne su zama suna saiti da juna inda an san baya da za a yi kafaɗo wani kafaɗarsa sama take wani gajere ne wani dogo ne daga baya da za a yi su haɗu kama suka zama saiti da juna to wannan shi da abin da ake bukata sannan gwiwoyinsu su ma zama saiti da juna sannan daga digansu kuma su haɗu wato su miƙe daga digansu ta yadda yatsun kafa su zai kalli alƙibla kada su yi tsayewa haka kamar wani magirbi wanda ya tsasu za kalli kudu da arewa sa ya tsasu kalli alƙibla ta yadda za a samu daga digansu su ma sun yi saiti sun abin nan wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar da yake cikin sahih bukhari hadisin Anas da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ya ce eh, sawu sufufakum wa tarasu fa inni arakum eh, min wara'i zahri wato ku daidaita sahunku ku yi sahu ku cika sahunku ku daidaita shi ina ganin ku ta bayana wato yadda nake ganin ku yanzu haka to a ba in na juya ma a ina iya ganin ku ta nan wannan wata mu'ujiza ce eh, ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da take kasancewa a yayin da yake sallah yana ganin waɗanda suke bayansa a hadisin nu'man ibn bashir wanda yana cikin sunan abi dawud da sahih ibn hibban wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya ga wa habbansa cewa su hada sanwansu nu'man ibn bashir yake cewa sai naga ɗayan mu sai in ga mu yana haɗa kafarsa da kafadar dan uwansa yana haɗa yana hada gwiwarsa da gwiwar dan uwansa yana hada diddigensa da diggiyar dan uwansa to wannan shine hada sahu kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka fahimta don haka ba daidai bane a samu a sahu an bar wato tazara tsakanin mutum da mutum ko mutum yaje yaje cewa shi ba zai iya yadda ba wani ya ya ya kafarsa ta taba tashi ko jikinsa ya taba nashi kamar yadda wasu suke irin wannan babu shakka wannan aikin masu girman kai ne kuma duk sanda aka samu irin wannan to kuma an ba wa shaidan wata kafa ne da zai shigo ya sa wa mutane wasu wasi a cikin zuciyarsu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum la tusawwunna sufufakum lalle lalle ku hada sahunku ku daidaita sahunku ko Allah ta'ala ya sassaba tsakanin zukatanku wato ta yadda za a yi zukatanku zama ba a hada ba shi yasa wasu malamai suka ce ah, aikin da mutane suke yi na ibada kamar musamman hada sahu a sallah yana da tasiri wajen hada kawunansu wato koda wajen sallah koda cikin rayuwarsu ta yau da kullum ya zama na kansu a haɗe yake zuciyarsu ta zama kamar zuciyar mutum daya ba wanda yake kullatar wani da gaba ko hasada ko ko tunanin keta amma idan har suka zama ba su haɗa sahu in sun zo a saho kowa yana tsaye wasu shi kadai yana cin gashin kansa ba ya da alaka da na kusa da shi ko yana dan jajjanye masa to wannan zai haddasa musu sabani a tsakaninsu ma a rayuwarsu ka samu wannan baya jituwa da wancan wancan yana jin haushin wannan wani na kullatar wannan a dalilin wannan rashin hada sahu din shi kaga duk wani abu na ibada da Allah ta'ala zai ce mutum yayi to yana da tasiri kuma wajen ainihin saisaita rayuwar ta al'umma din da zarar suka bar wannan to kuma wannan zai tasiri wajen rayuwarsu ta samu matsala a samu rashin fahimtar juna da rashin jituwa da ainihin kullatar juna da hassada da gaba a cikin al'umma saura ka haɗa sahu ba shakka abu ne wanda yake muhimmanci kwarai a cikin sallah to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau

da haka a madadin shehun malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano da kuma Bashir Idris Ungugwan da ya sa damu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin ta yaddar Allah. أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما